zaslužen i dostojen da mu se čini zahvalnost. I neka selavot, selavot, salavatot, selamot, mirot i spasot bidan na našijot pejgamber Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, негова фамилија, сахаби и следбеници на суннетот до сумниот ден. Денеска ќе зборуваме за една тема, ќе зборуваме за едно нешто што треба сите да вложиме за теа нешто да биде присутно кај нас. Ќе зборуваме за атмосфера иман. Ќе зборуваме за теа нешто што после Рамазан. Како да биде верникот после Рамазан? верникот, муслиманот, не треба да ги остајте бадетите само во месец Рамазан. Верникот, муслиманот не треба да чекат да дојде Рамазан да ги зголеми негви и бадети. Сме кажале во поранешни десој. ќе повториме пак. Сахаби, бе исти во Ибадет 12 месеци во годината. Не се е во Ибадет, освен во последните 10 дена од Рамазан, зголемве за да е најде ноќта на када. Нема е промена. Никаква не Ибадет. Денеска многу се осетвет дека е завршиле работата на Ибадет дека завршила таа комуникација, таа веза со Аллах Джелешану со завршување на месец Рамазан. Не. Верникот не треба да осети вакво нешто. Верникот треба месец Рамазан и Шериф да го искористи, да го сголеми негов иман. Зошто се сголеми иман во месец на Рамазан и Шериф? Сме кажале многу хадиси. Сме слушнале многу хадиси. Дека во месец на Рамазан и Шериф шејтан врзани во пранги, во синџири. Мелаик пуштени во дујна многу. Врати од дженнет отворени. Врати од джехеннем отворени. Ова е само еден мал себе. Рахметот на Аллах се кине смирна смирено спуштена во дуина. Ова е само еден од себепите, што се осети тој рахмет во месец Рамазан и Шериф. Други себепи се. Тој намаз Тарауих. Тој ноќен намаз. Таа исламска атмосфера, таа атмосфера на иман што се прави во овој месец Рамазан. Таа е себеп за да се осетвиме е така сладко за да се осетвиме ние, да осетвиме леде во нашето вервење, да осетвиме леде во нашето извршување на ибадете. Е себе атмосферата на иман што се прави во овој месец Рамазан Шериф. И верникот треба да се потруди ова атмосфера на иман да продолжи во другиве 11 месеци. Како што бил дарежлив во месец Рамадан да продолжи неговата дарежливост и во другите месеци. Како што бил одојне што пред ноќен намаз да продолжите во другите месеци. Да не чекат месец Рамазан и Шериф, за негови последни 10 дена од овој месец Рамазан и Шериф, за велико да има ноќен намаз. Пегамбер алейхи салам никогаш во негов живот не му избегал ноќен намаз. Никогаш ебеден. Го прашале на пегамбер Алейселам, пегамбер алейхиселам ноќен намаз му потекувале неговите нозе, неговите петици. Рекла Расулла, зошто оволку труд кога тебе ти се простени? Минатите и идните гребови. Пегамбер Алейхиселам рекол, заре јас сакам да видам од ојне захвални робој на Аллах Желешан. Треба да направиме атмосфера за да можеме лесно да го живееме овој ден. Многу од нас, што сме присутни и отсутни, сум слушнал како веле. Е, кога сум се упатил како влезе, сега немам лезет да ни го. Јани не осетвам голем лезет, не осетвам голема сласт. Теа е од теа што ти не праиш атмосфера на иман, каде живееш во твоја куќа, во твое место и каде работаш. Не праиш атмосфера на иман. 24 сати муслиманот треба да биде со иман. Во негово зборување, негови дела и негово срце. Вака биле сахаби. Вака успеале сахаби. Кога читаме ми е сира на сахаби, читаме сира на сахаби и се чудиме како е можно вакви луѓе да имат во дујна. Зашто ја и ти сме многу слаби. Зашто ја и ти живееме во кујчи, во места каде не се трудиме да направиме атмосфера на иман. Ако имат атмосфера на иман, делата ќе се зголемуваат во теа место. Делата кај тој човек ќе се зголемуваат. Како што се зголемуваат делата во овој месец Рамазан и Шериф? Од таа исламска атмосфера, од таа атмосфера на иман. И ти се чудиш, гледаш во саба, во месец на Рамадан, човек што никогаш не дошол во джамија. Немој да се чудиш. Од таа атмосфера на иман, во улица, во продавница, во кујши, тој човек добил влијание од таа атмосфера на иман и лесно можел да дојде во джамија. Кажавме прошлиот дерс. Во време на пегамбар Алейхиселам, Аллах му кажа дека има мунафици позади пегамбер селам во сафови. Мунафици. Не само намаз, овие исти мунафици од таква атмосфера на иман што имаше, бе спремни да и оде и во джихад. А мунаф. Од себе таа атмосфера на иман. Треба да се трудиме секој да вложиме, да направиме напор каде сме да правиме атмосфера на иман. Како што сме во јавност, така да бидеме и во тајност. Доволен ни факт на еден човек, доволен ни факт, доволна дволичност на еден човек е кога е пред народ, изгледа верник, а кога е осамен, е многу далек од иман. Ова е себе таа, теа немајде на таа атмосфера на иман да ги учиме наши деца на иман. Во наши кујши да се зборуват за иман. Во наши кујши да се зборува сира, биографија на пегамбар али селам и на негови сахаби и на селев. За да тој ивре поука од тој начин на тој живот, како тие живееле, како тие имале атмосфера на иман, како биле нивни деца, како биле нивни жени, Како ти имале комуникација помеѓу верници? Како тие соработвеле помеѓу себе? Како кажат, кога читаме некоја сира на некој сахаб, ние се чудиме. Ебу Убейдете ибн Джарах, еден сахаб на пегамбар алейхи селам, ради Аллаху ану. Во битка на Бедар овај сахаб беше со пегамбар алейхи селам му се појави еден противник на овој сахаб. Му се појави еден противник на овој сахаб, тој го избегаваше во три наврати на овој противник. Овој тој му за да се пред двобој со него овај се тргаш, Овој тој му, овој се тргаш, овој тој му, овој се тргаш. Последниот пат тие двајца направаа двобој и овој го уби на тој другиот. Тој другиот беше негов татко, кој беше мушри кој беше неверни, не вервеше во Аллах Желешану и беше дојден во Бедар да го уништи овај дин, да го уништи на Пегамбер Алейхиселам, да го уништи на Ебу Убейдете, негов син. Зошто? Само што вервеше во Аллах Желешану. Од таа атмосфера на иман, Аллах Желешану себе во ова киса, некој му фесири, Аллах Желешану пушти ае, себе ова случка, لتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كان آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيراتهم أولئك كتب في قلوبهم إيمان الله جل شانه veli تنموش ne možeš da najiš jedan narod Ti ne možeš дека вербиме во Аллах и во судниот ден. А тие се пријате, му се спротиставе на Аллах и на пегамбер Алисана. Не може да најдвакви луѓе. И тие луѓе да бидат нивните татковци, нивните синови, нивните брања и нивната фамилија. Улаика катаба фи кулубихим иман. Аллах Желешану на вакви луѓе што вервет вака, напиша, врежа, посади иман во нивни срца. Ове бе тие сахаби. Зошто бе вакви? Зашто има атмосфера на иман. Атмосфера на иман со Пегамбар алейхи селам, секој ден слуша иман. Во нивна куќа секој ден се зборуваше за иман. Во улица секој ден се зборуваше за иман. И имаше таа атмосфера. Ова е истина. Абу Бейда ибн Джаррах во битка на Ухуд. Пегамбер алейхи селам беше рана. Некој од негови заби ги изгуби. Имаше една рана на негово лице. Едно парче на метал беше влезено во негово лице. Дојде Абу Бейда. Реше ја Расулуллах, остави ја да го извадам. го извади со раце. Со негови заби го фате ова парче на метал. И полека го вадеше, толку го стисна многу, и полека го вадеше од лице на пегамбар Али Селам, за да не го обштети на пегамбар Али Селам. И кога го извади, негови заби му паднаа, два заби, горе и долу. И веле, додека беше жив, се фалеше, дека нема два заби, зашто му извади парче метал на пегамбар Али Селам. Ова е таа атмосфера на иман. Ова е таа вермене во Аллах Желешану. Ебу Убейде, во време на Омар ради Аллаху Ан, беше намесник во Шам. Омар ради Аллаху Ан отиде да го види. Кога влезе во негова куќа, немаше на ништо. Ох, ја ни наместник, председател, рецимо во теа место, халифе во теа место, Немаше ништо. Омер ради Аллаху Ан му реше, ајде да ми и икрам, направи ми нешто да јадам. Му донеса суфле и вода. Рече, значи, ова твоја храна даја се. И Омер ради Аллаху Ан рече, дуња, богатство, не мене насите, освен на Ебу Убейде. Вакви луѓе, верникот треба да бара кога го видите верник и го подсети навла. Треба да се дружи со вакви луѓе. Верникот треба да седи со вакви луѓе за да направи атмосфера на иман. Атмосфера на иман влијаеше и на деца на сахаби мали. Многу мали сахаби беа посилни од најголемиот мач денес како тој. Али ради Аллаху ан беше млад, која направи хиджа од Мека во Медина околу 13-14 години. Али себе што беше нон-стоп со пегамбар алейхиссалам, себе што беше што беше во атмосфера на иман, себе што слушаше за иман, што слушаше за Аллах, беше многу поголем од како кажавме денеска многу луѓе. Направи такви дела додека беше мал што никој денеска не може да ги прави тие дела. Во време во време на Абу Бекр радијаллаху анху Имаше еден муслиман што направи ридде, госта ислам. Овој беше многу храбар човек. Беше многу силен човек, али го остави ден. Умер ибни Мар. Се викаше. Ебу Бекир му напиша писмо. Рече од Емирул Муминин, Ебу Бекир, до Умер ибни Мади врати се во ден, врати се во ден, или ќе ти пуштам еден човек, кој твојата глача ти е клај, клај пред твоите нозе. И кога го прочита ова писмо овај, рече овај ми се закани со Али ради Аллах ман. Ла илаха Аллах Мухаммаду Расулуллах. Се врати во дин. Се врати во динот таа атмосфера на иман. Се врати во дин од страх вакви луѓе што се плашат од Аллах Желешану. Кој се плаши од Аллах Желешану, све друго ќе се плаши во дујна од него. Кој не се плаши од Аллах Желешану, тој ќе се плаши од, од све друго. Деца на сахаби, од таа атмосфера, седе пред врата во джамија. Секогаш кога идеше некој ајат, некој хадис, кажеше пегамбер Алисам, тие го слушаа и го пренесеа преку цела Медина или која бе во Мека, во Мека. Кога дојде забрана, кога дојде забрана за алкохол, официјално, во три наврати се забранеше кога дојде дека харам алкохол. Муфестири велат дека ова ова аед дојде после акција во џамија на пегамбер алейхиселам во Медина. Пегамбер алейхиселам беше со малку сахаби, со малку сахаби, Кога го слушнае ова ајет, станае и нивни деца и тие пренесае во цела Медина на сите, до секој една куќа, дека дојде забрана харам алкохол. Кој го пиеше моментот, го остави. Кој беше напиен, става и прсти во уста, поврата. Кога стана, вели пегамбер алейхи селам за сабат, да оди во джамија, немаше сумо место во Медина по улици, од алкохол. Све што има е дома го извадија на А денеска ми е иште за многу наредби и забрани на Аллах Лешано, имаме шек, имаме шубе. Мој да би вака, мој да би така. Чаојме ке 10 оджи да бараме фетва за една дотична работа, се додека не ни се дај фетва како ни пасира нас. Во овај дин, во овај дин нема вака, браќа. Овај дин قال Аллаху, قال الرسول Рече Аллах, рече Пегамбер Али Селам и ова ке Сахаби беше завршено. Али денеска мие од наши слабости, од што немаме атмосфера на иман, од што не зборуваме за иман, имаме ваков шек, вакво шубе за одредени работи што мислиме дека ни се тешкотија на нас. Што мислиме дека со теа ќе бидеме ми оштетени. Кога Ќе дојде манке еден верник. Треба да биде непоколен. Да немој ништо да го отсвртите од негов иман. Саат ибн Аби Вакас, ради Аллах ан, кога прима ислам овај сахаб, негова мајка, му реше или ти ќе се вратиш од ова вера, ќе дојш во вера на твој дедов си. Или ја нема да јадам и да пијам додека умрам и луѓето потоа да рече тоа умро од нејзин син и да го сносиш ти тој стран. Остави мислеше дека нема да биде тя не озбилна во негова во нејзина заклетва. Еден ден, два дена, три дена гледат таа е цврста во нејзина одлучност. Не се откажи. Се додека падвеше и во несвест. И дојде ке нејзина мајка, Сатим Неби Окас, и е реше о мајко ти да имаш 100 души. Една по една да гледам како ти излегуваат од твое тело, ја нема да се вратам од ова вера. Нема да остам ова вера. А денеска на братот, на верникот мало шубе да му дојде. Мала тешкотија да му дојде, напуштат одредени нешта од дин. Напуштат одредени наредби од Аллах Желешан од дин. Ne smiješ da vidiš poslušen na nikoga ko se rabota za din osim na Аллах. Allah Đelešanu за овај себе, su sad Ibn Abi Waqas, Mufessir Velet, objave jedan ajet. وإن, وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. Iako ti je tebe те принудуваа да ми припишиш, вели Аллах да Желешану, некој здруженик за кој ти не знаеш ништо. Немој да им бидиш послушен. А однесувај се добро со ними во дуња, со твои родители, за твои родители. Види? Најголем, најголемиот степен на роднинска врска. Најпоче што треба човек да ги слуша негови родители, ако те терен нешто во дим, што Аллах Желешану не е рази, немој да ги слуша. Peygamber во buyuran хадис сахи, нали? Ла таату ли махлук фи маасијати halik. Нема послушност на створение ако му се греши на Аллах. Човекот не треба да биде послушен на едно створение ако со ова послушност негова, со ова респектирање, поштовање му греши на Аллах Една од тие работи почви да се случи во ова време сега, во овај месец. Рамазан замина. на верниците треба да се трудат да напредат атмосфера на иман. Али шејтан почви да работат. Шејтан со негова војска е пуштен во акција со овај месец во кој има многу фитне, феса, нерв. Кога имат алкохол, кога имат музика, кога има сите стрели отровни на шејтан, за да му наштети на еден верник и на една верничка. Верникот треба да биде многу прецизен, треба да биде многу паметен. Рекол себе. лесно е човек да направи добро дело. Многу е тешко да го зачува теја добро дело. Зашто многу лесно му да ти бега теа добро дело. Рекол пегамер Али Селам, лошите дела се како една црна точка на срцето. Што поише се црнит и те станат црно. После немој да познит ништо. Немој да препознит ништо. Не е доволно верник да речи дека алкохолот е харам, дека музиката е харам. Него треба да се оддалечи од тоа дело. Секоја работа што води до харам е харам. Аллах Желешану вели, ла такрабу зина. Немој да се доближвите до зина, до зинаву. Немој да се доближвите. Не немој да правите. Значи ова патиштава што води до зина ти се харам. И самата зина харам. Сред што води до харам е харам. Али денеска ми е да му направиме апад на некој махн. Да не му скршиме атарот, че скршиме атарот на Аллах Желешан. Аллах ни забрана. Треби човекот да пази на ова нешто. Да би предпазни рековме во овој месец кој има многу фитне, феса, разврат, неморал. Немојте еден верник, еден од големи гравови оде праќа, не знам како непознат. ни да се мешат мажи и жени во едно место. Ова е еден од големите гревови. Голем грев. Што е опасно за еден верник, голем грев, не мало гревче, голем грев. Али однемајте на таа атмосфера, денеска ми ги гледаме гревовите многу ситни, воши. Како кажавме од од Муаз ради Аллаху ан, Бухари бележи, верниците ги гледат гревовите како една планина голема, тој издола под неја и секој момент очекви да го потфати. А мунафиците и тие слабичите ги гледат гројте како една мува му застана на негов нос и само е избарка. Како ништо. Не ги осетви моје гревови. Како кажав му дека не знам, како да не е познат овој голем грев, дека мешање на мажи и жени во едно место харам, тешки, голем грев. Имаш еден случај. Рече се случи во една роднина овдека, скоро Ако рече, ја ти идам домати и не се мешаме мажи и жени, нема да ти идам домати. Да не идеш. Немој да одиш. не ако не ми дозволиш да правиме голем греф, ја нема да идам домати. Брајша, роднинска врска, роднинска веза, не е ти да направиш голем греф, за тој тебе да те сака. Ова не е роднинска врска. Не е роднинска врска, прекинвај, ако ти не поиш во гости ке него. Ако ти сметат Дин, твоето одење ке него, ти уништит Дин, те терат да праш големи гревови, имаш наредба од Аллах, да не одиш, да не го посетиш. И ова не е кинење на роднинска врска. Не е само роднинска врска. Роднинска веза, роднинска врска е ти да му го сакаш нему доброто. Секогаш да му го мислиш доброто. Да му го штитиш неговиот углед да му го штитиш неговото богатство и неговата фамилија, ова е роднинска врска. А одека акт спротивно остана само ако појш во гости, тога имаш роднинска врска. А сиве ве да ги немаш, да не го штитиш, да не се секираш за него, да не го, да не го прашаш за него хал, сиве ве не се битни, само да појш во зирето, не е ова. Кога Аллах Желешану вели за твои родители, ако те тере, да праиш, да го обожаваш некој друг освен Аллах, немој да ги слушаш. Што за твоја роднина подалечна? Кога тие те терет тебе да направиш голем грев, немој брајче да ги трошиме наши добри дела. Немој да запамниме во ова нешто. Како кажавме, многу опасни работи со еве, кои не е зборвано за еве работи. И треба ние да зборвиме во наша фамилија. Да кажеме во наша фамилија дека ова работи го уништват на еден човек, на едно семејство, на една голема популација. Ове се првиот од себе да се уништи нешто. Сахаби се гриже за нивна фамилија. И е да почнеме да се грижиме. Како се гриже? Ево, Хурейре ради Аллаху ан. Станеше пар во негова куќа за ноќен намаз. Кога завршеше, е будеше негова жена, продолжи ти со ноќен намаз, тој легвеше да се одмори. Кога негова жена Завршеше, ги станеше нивни деца и се вака до саба цел нивни живот. Е, ова е таа атмосфера во твоја куќа. И после што? Кога оде сахаби, кога оде сахаби во джина, беда Ухуд, Тебук. Секој сахаб дома имам позади него жена и деца. Слушај. И дуа. Аллахуме рзукни шехадетен фи себили. Ја Аллах почести ме да паднам шехид во ова мој излегмене. А негова жена и деца, амин. Примај го Аллах. А? Е, ова, ова е таа атмосфера на иман. Во твоја куќа и моја куќа. Во наше работно место, во наши улици, во наше кафе. 24 сати семе во кафе, не го спомниме ништо од дин. Не спомниме ни една киса од дин. Наши деца, наши деца, ај не наши, ние, колку сахаби знаеме во број? Се вели во хаджету луеда, последен хадж на пегамбар Азам, 124.000 сахаби. Колку ми знаеме со из, со име, не биографија неква. А наши деца, хиш. Наши деца, хиш. Наши деца знаат футболери, знаат глумци. Ова е моја и твоја слабост. Ја и ти во суден ден ќе одговараме за ова пред Аллах Желешану. Ја и ти, секој една од ове наш живот, секој една секунда ќе одговараме пред Аллах Желешану, ќе одговараме за наши деца. Ова ки се е знајме. Се случило во Запад. Во школа ги прашли професорот на децава ти која порасти што сакаш да бидеш едниот инженер, доктор, ваму дошло кај еден муслиман, дете мало. Ти што сакаш да бидиш? Јас сакам да бидам саха. Чудно не разбира што е саха. Зарака дете во професоров и дома му, кај негови родители, вака и вака, ова дете, прашва што сака да биде, тие кажа да биде саха. Што е теа саха? И тие му кажале дека тие секој вечер, секој ден, му зборувале за сахаби, му објаснале другари на пегамбер али селам Мухамед бија муслимани, све му објаснале сите овие работи и тоа мало дете од таа атмосфера што е гледало во неговиот дом, што спознало сира биографија, што го спознало тој ахлак на сахаби, сакало да види како ними. А ја и ти не сме му кажале на наше дете кој е Бубекир, Омер, Осман Али, Хулефај Рашидин да му кажеме негова цела биографија, за да го засакат ова нешто, за да сакат да видит како е луѓе. Брајча, Аллах Джелешану нема да промени ситуација на еден народ, ако тој сам не почне да сакат да се променви. Ако ја и ти не се промени, Аллах нема да не промени тук така. Ја и ти треба да поучи во наши места, во наши работни места, во улици, во седенки, секаде да се зборува за имамот за да се зголеми нашиот иман и после секое едно дело, кога гледавме тие дела што ги праве сахаби, е лесно. Е лесно кога има еден човек иман, да прави дело некој води многу лесно. Ама ако човекот нема иман, ако почне да му се намарат иман, ќе го викат саба, тој во кревет и нема да осети никаква тешкотија. Го слушат езанот саба, а тој нема да осети никаква тешкотија. Сахабија кој му избегал намаз во джемат, оделе со поназа сахаби дома болен, дженазе, болен. Болен, зашто му избегал намаз во джемат. И сахаби одма ако еден фалел во намаз, ако еден фалел во намаз, знеле нешто е десено, сите оделе да виде што се случи. Денеска ја фалам, ти фалиш, никому ништо не му е гајле, зашто сите ми е, немаме атмосфера на иман и не се секираме ни за други. Иншал Аллах Желешану да попре наша ситуација. Да врати до нај углед дереже на нас и на муслимани кои му доликуват. Али како кажавме, Аллах Желешану нема да попре наша ситуација, се додека сами не се попреме и Аллах Желешану да молесне на сите муслимани кои се во мака, во тегоба, во искушение. Муслимано треба да осети тежината, маката на другиот муслиман, како каже пегамбар Исам, како едно тело ако еден орган заболи, сите му се придружува со температура или со дремка. Значи да осетиме за тие браќа кои се денеска во тешкотија малку ке нас некоја болка. Зашто ако не го осетиш ова, не знам колкав иман имаш ја и ти. Субханека Аллахуме бихамдик нешхаду ан ла илаха илля анта настагфиру ва нетубу илейк. Аллах рази да ви да ви задоволен иншаллах في سبيل الله قد سرنا وأعلنا